Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 13, 2006 Inihabilin ni Archbishop Carmelo Morelos kay Archbishop Romulo Valles ang pamumuno sa Archdiocese ng Sambuanga matapos maabot ang retirement age na 75. Tumagal din ng labing isang taon ang pamumuno doon ni Archbishop Morelos. Nanungkulan siya sa simbahang katolika bilang pare ng may 54 na taon habang naging obispo ng may 41 taon bago tuluyang nagretiro inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.